Hornsgata född Men på livets silja aldrig rosen ströd Ej hon kunde skilja eller ens förstå Vad små flickor törs som vad små flickor inte får Var konstens gren hon ägnade sig till hjälte, hjälte Agata Agatha, Agatha, Att var morgon mamman gnatappan var bara slog Och så hände att Agata, Agata, Agata Anfall fick rent desperata så det gick på tog Konton längtar till men dit hon aldrig kan man har håg och filmen, oftast man ej kan Slutligen på filmen fann som en oas Fick en gassemang och lärde snart en var grimas mig en Och hon var så söt Agata, Agata, Agata Aldrig någonting hon rata Hon sa blott jag vill Ja man kunde få Agata, Agata, Agata För en fiskrätt med tomata och med revbin till Fick av naturen stod hon snart modell att men ej skulpturen gjorde henne själv Ängsligt stod den censuren vid en marmorstol Där som vilda grodan hon på alla fyra stod Förutan en, den andra vinstasen Det var synd då om Agata, Agata, Agata Att man hennes rent privata liv fick inblick farit Agata, Agata, Agata fart att runda och det plata fått en fart